histo el bioprintilo. Sen defecta homa histo el la tridimensia bioprintilo. Pritio occupigas iuna molecula biologino ce la medicina universitato de Innsbruck en Tirolo. La procedo pli faciligas la medicinan esploradon, exemple pri la crescado de tumoroi, cae estonte bioprintado, povus igi superflua ancau experimentoin cun bestoi. Sonas quasau kiel en fictia romano, sed iam eblas printi homain organoin en la laboratorio. Tion oni atingis inter alie gis nun ce mal pli complexai organoi, kiel exemple ce homa vesico. Ancau sen defecta pulmo iam povis esti produktita de esploristoi en laboratorio, sed la pulmo havis nur grandezon de kelkai centimetroi. Por organo en normala grandezo, oni besonus simple multe tro da celoi, clarigas la molecula biologino en Innsbruck. Aput la productado de organoi, La bioprintado havas tamen ancau grandan potencialon en la esplorado. La biologino estas la estro de la laboratorio pri tridimensia printado ce la universitata clinico. En la jaro 2018 oni starigis tie la unuan bioprintilon en Austrio. De tiam la molecula biologino laboras cunte amo pri la pli bonigado de la procedo por bioprintado por scienza e celoi. La procedo de la bioprinto estas comparebla cun cutimae tridimensiae tridimensia e printiloi chiui laboras cun plasta materialo. En nia caso, la plastajo estas, por tiel diri, vivanta bio inco, consistas el sen difecta cel materialo, ca cio estas el premata per aer premo tra nadlo au tra valvo clarigas la biologino. La bio inco al tiam precise celite sur speciala itso, cium la esploristoi en Innsbruck estas disvolvintai a parte por tiu celo, cae cium ili mem productas en la laboratorio la laboro tamen ancora ne finigias per la printa procedo. La histo ne estas recte preta post la printado, ci devas tum plurai semainoi ancora maturigi, cae disvolvigi. Se la bioinco sur la itso estas suffice provisata per nutrajoi, ci formas angioin, au ancao etain tumoroin. La esplorista te amodo povas observi la histon ce sia crescado, cae seque prilumigi gin tre precise. La apartajo cetio estas, ni provisas la celoin nur per certai signalai cae nutrai substanzoi. La celois cias tiam mem, ciel ili spontane formas celoin sur la itso. Tiu informo estas, por tiel diri, en havata en la celoi jam de la naturo la bioinco estas printata sur fluetsai itzoi, ciui estas etai obiectoi, sur quiui la cel materialo povas bone setli. Speciala truetsa strukturo crome permessas che gi povas esti trafluata de liquagioi. Tiel eblas sur printi itzon per materialo cundicetso de 2 gis 3 millimetroi porche la printita cel materialo povu plu cresci en de laboratorio, gi besonas regulan nutrajon. Ciam post du, gis tri tagoi, gi besonas novan nutrajon. Nur bone nutrita cel materialo permessas scienza in experimentoin. La bioprinto servas unua vice por el trovi pli pri la homa corpo sed ancau por antauenigi la esploradon pri cancero. Ja eblas observi la crescadon de tumoroi, ca ilian cun retigion, cun la cetera histo. Granda avantaggio de la metodo estas, che oni laboras exclusive cun homa materialo. La resultoi e la prilumigoi estas protio pli precisae, olce studoi cun mussoi crome eblas fari rectan cun ligon cun un uopai pacientoi, char la cel materialo estas recte el prenata de tiui personoi, anta olgi estas donata en da bioprintilon. Tio povus estonte ebligi a parte tailorita in medicamentoin cae terapioin por un uopai pacientoin.